Neka je mir i spas njemu, njegovoj časnoj porodici, vrlima, sahavima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Na samom početku bih vas zamolio da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Ridan lillahi fatih. jedna od stvari koju treba čovjek samom sebi reći u mjesecu Ramazanu jeste da nešto što se ne spominje možda i najbitnije u mjesecu Ramazanu. Braćo i sestre, takvaluk kao svijest o dragom Bogu je jedan unutrašnji osjećaj i poput antibiotika liječi iznutra insana. Onda su njegova djela, njegovi postupci. Nije na djela, nije ni postupci primjeren. Sada šta je bitno u svemu tome je da, da znam mjesec Ramazan treba biti prilika kada mi što više dijela imamo za koje ne zna niko osim dragog gospodara. Alhamdulillah, evo iskupili smo se i smo zajedno, proučili dovu. Ako bo dakle nećemo teraviju. Nastojite da u mjesecu Ramazanu imate svoja dijela koja niko drugi ne vidi osim osim gospodara. Jer je to najbrži način da, da čovjek dođe do svijesti o Allahu. To je prva stvar. Druga stvar prije nek što pročitam ovaj hadis jeste jedno vrlo opasno ljudsko stanje. Jedan velikan kaže bolje ti učiniti grije koji će te navesti na pokajanje i poniznost nego učiniti dobro djelo koje će te navesti da se uzdižeš i oholiš. Zbog intenziteta i badeta u Ramazanu šta se ljudima dešava? Počnu se podizati. A Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao je onaj ko se radi Allaha ponizi, Allah ga uzdigni. Šta hoću reći? Alhamdulillah, Allah dragi nas počastio pa smo postali dan. Koliko ima Allahovih robova nisu danas postali. To je Allahov dar meni i tebe. Alhamdulillah, zajedno iftarili, družili se. Otićemo klanjati teraviju, danas bili nam u kabelu. Sve su to dobra djela. Međutim, šta je to što treba kod insana biti izraženo jeste taj osjećaj gdje sam ja ako mi Allah sve to odbije. Gdje sam? Nema me, na mapi. A vi znate da je gospodar rekao innema yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah prima samo od onih koji su njega svjesni. Onoliko koliko smo ti i ja bili svjesni u svom postu gospodara, toliko je post primi. Došli smo do hadisa Resulullah sallallahu alaihi u kojem Resulullah govori po jednoj delegaciji. Ovo je kad ne zabilježiš. Bismillah. Evo, poglavlje posticanje vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem delegacije plemena Abdul Qais da čuvaju, pogledajte dvije stvari, imam Buhari u naslov, da čuvaju iman i ilum. Kada kažeš njemu čuvaj brata i sestru, ili kažeš mu čuvaj brata i brata, nije to isto, jel tako? Čim kažeš čuvaj iman i čuvaj znanje. To smo ono što smo govorili. Ima znanja, ali nema, nema takvaluka i da obavijeste one koji su iza njih. Kaže Malik ibn Huviris, jedan od ashaba koji je iz ovog plemena, da im je Rasulullah rekao vratite se svojim porodicama i poučite ih. Prenio nam je Muhammed ibn Bešar od Gundura, od Šove, od Ebi Džemrete, da sam bio taj koji je, kaže, prevodio između Ibn Abasa i ljudi. Što znači prevodio? Imate nekada ljudi, primjer kod nas u Bosni to nije toliko izraženo. Razlika između priče Bosanaca i Hercegovaca. Ali imate nekada u jednoj zemlji pričaju ljudi arapski jezik, ali ovi što su iz jednog grada obalnog ne znaju ove unutrašnjosti, ne razumiju šta govori. Teško, teško im narijeći. Pa kaže, delegacija Abdul Kajsa je došla kod vjerovjesnika sallallahu alaihi I to imate detalj jedan. 11. E, godine po 11. godine po poslanstvu. Resulullah provodi 10 dana hađa koji su obavljali u to vrijeme pred islamsko obavlja u susretu sa delegacijama. I kad pogledate kompletan Resulullahov angažman, najviše je bio angažiran upravo s onim ljudima koji su mu dolazili. I kaže se u ovoj predaji da je delegacija Abdul Kajsa došla kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i prvo što je vjerovjesnik upitao i to je vrlo bitno uvijek pitaj ko je ko kaže Resulullah ko je, ko je ova delegacija kod nas imaš situaciju hoćemo nešto da radimo ne znamo i malo je, evo sad baš Ahbab govori razgovaram o tome mi stvarno imamo problem dva muslimana ne mogu zajedno da radi meni je onaj drago što sam večeras jednu stvar vidio obično vidim ljude muslimane da zajedno rade znate kada na dženazama Znate ono kad se me spusti pa se namjesti onaj lahad, svi uzmu one lopate, ona insan bude ukopan čas. E meni je drago što sam vidio vas kad smo svi zajedno završili s iftarom, ovaj uzeo sklanjat, ovaj uzeo bacat smeć, ovaj uzeo potrat, ovaj uzeo smotat. E tako se loše stvari izbacuju iz društva. Jedino zajedničkim radom. I Resulullah odmah nas uči, čim se susretne s nekim, pitaj ga je, šta je, da znaš, da znaš s kim razgovaraš. Tad, su odgovorili, on su iz plemena Rebija. Tada je Resulullah, druga stvar, uči nas Resulullah, čim ti neko dođe. On će od tebe, i to danas kažu ovi koji se bave javnim govorom, od tebe ljudi prvi 20 sekundi uzmu. Onako kako te doživi prvi 20 sekundi. To je to. Doživljavate možda čitav život tako. Odmah Resulullah ne čeka ništa, kaže dobrodošli, Odmah izražava dobrodošlicu. I uči im dobu prvo pita ko su, kad je saznao ko su Resulullah sallam, Odmah kao, ma dobro došli. A neko na, ja dobro, i što je došao? Ne, Allah ima ljudi muslimana koji, Allah salamet, udalje ljude svojim ponašanjem. Evo Resulullah odmah upoznao se s insanom, odmah dobro došao. I još ne to, ne, nije dovoljno samo dobro, nego kaže ne bili poniženi ili prezreni, Allah vas čuva od poniženja ili belaja. Odmah im dobući. E znam sad situaciju, dolaziš kod nekoga upoznaje, ne znam, ovo je Enes, ovo je Mohamed, a šta ima Mohamed, a ko je Mohamed, je Mohamed je, ne znam, momak s nama bio na iftarima, radimo to i to zajedno sad. Ti kaj Allah svako dobro dao. Ma neće ti nikad zaboraviti tu rečenicu. Jer će kod njega ostati onaj tvoj pristup njemu do ametskog dana. Allah dragi nas proživi, on od tebe se sjeća toga. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onda su mu se obratili. Kaže Allahu poslaniće, mi dolazimo iz daleka. Između nas i tebe. Oni su inače iz Bahreina. Vi znate da je Bahrein na krajnjem istoku Arabijskog poluotoka. I kaže, između nas i tebe Allahu poslaniće ima jedno pleme, pa mi ne možemo da ti dolazimo. Osim u mjesecu haram, odnosno u onim mjesecima kada je četiri mjeseca koja, u kojima je zabranjena borba, zašto je tada ih ovi napadaju? Puste ih da prođu. Famurna bi emri nuhbiru bihi men I odmah, pazite, Resulullah nas uči kad dočekaš nekoga, prvo pitaj ko je. Da znaš s kim razgovaraš. Drugo, odmah lijepo se prema čovjeku ponesi. Ako možda mu dobro prouči super. To je sunnet Resulullah sallallahu alaihi Odmah gledaj, gledaj sad njihov odnos. Dočekao ih Rasulullah tako kako ih je dočekao. Ništa, objašnjavaju svoju situaciju u, rečen, u jednoj rečenici. Kod nas čovjek nazove na telefon e, da poselam dragog Hafza, što stadi, nama si nam fin, si nam... Pusti to, pita šta hoćeš, bolan. U jednoj rečenici rec, Allah dragi te nagradio, moje pitanje je to i to. Odmah oni kažu Allaho poslaniće, mi ne možemo da dođemo do tebe. Odmah kažu, da nam naredi Allaho poslaniće da znamo šta da radimo. Musliman ne dan gubi vrijeme, musliman i muslimanka, kaže Ulema, ljubomrnije čuva svoje vrijeme nego što oni koji vole dunjalk čuvaju dunjalk. Kako ga čuva? U banci ga čuva, ne čuva ga na ulici. Zamisli, čuva, kaže, sto hiljada maraka na ulici. Kako prođe uzme? U banci, u sefu. E tako mi trebamo čuvati vrijeme. Sad kaže, kaže, i ne samo to, obavijesti nas nećemo Allahu poslaniće da to radimo i ne samo da radimo. Ovo je sada, subhanallah, upozorio sam i sebe i vas na opasnost ovih dobrih dijela koji nas mogu podići ne do Bog pa insan se uzoholi. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam neće u džennet ući. Onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti. Mjesec Ramazan je škola u kojoj se mi borimo protiv oholosti u svome srcu. E sad ovdje druga stvar koja je bitna. Nema nama salameta braće i sestre Alhamdula evo i sljedeći četvrtak će biti iftar, dođite da se družimo. Nema nama salameta, dokle god mi ne budemo ti koji vode dobro u društvu. Ne može, svi zovu svome. Svako u svoj bubanj udara, a mi imamo najljepše riječi da prenesemo neće. Do nas je. Pazite, umjesto da imamo iftara, evo, alhamdulillah i prošle godine je bilo iftara i ove godine je iftara. Mi moramo raditi 10-11 mjeseci, pa onda da u mjesecu Ramazanu vidimo da je to eksplodiralo dobro. Ova riječ je opasna, eksplodiralo. Da je to procvalo dobro. Jer mogu, ne to Bog, znate kako je danas Allah Da, nek snimaju, pa zato sam i rekao, ne dobro iz, iz stvar Allaho poslaniće reci nam nešto šta da radim i ne samo da mi radim ne samo da ja i postim nego da obavijestim one koji su ostali to, subhanallah vjernik i vjernica nisu sebični onaj ko je sebičan od njega bježi kod njega ne sebe tražiti od njega bježi Vjernik i vjernik. Bolje te klanjaju u zadnjem safu, ali poved nekoga sa sobom na teraviju, nego da klanjaš u prvom safu. Veća ti je vrijednost, subhanallah. Zašto? Zato što si doveo jednog Božijeg groba na namaz. Naravno, fadile prvog sapa, ako možda ga dobiješ, dobro. Ali da si doveo nekoga. Gotovo, evo, prva trećina Ramazana, dlanom odlan, već rastanak. Koliko god da si volio, prošlo. I subhanallah, zašto hoćemo Lavu poslanića da nas poučiš i zašto hoćemo da obavijestimo oni iza nas, kaže, nedhulu bihil džanne, da uđemo činijeći te stvari u džennet. Pa im je Allah poslani kaže naredio četiri stvari i zabranio četiri stvari. Naredio im je počnite, počnite sa onim osnovnim stvarima. Mi ljudima govorimo nekada, znaš, namaz je bitan, ali u njemu i u njoj nije još provrilo, nije provrila vjera u dravu u Boga. Pa ti kad imaš insana, muslimane ili muslimanku, još uvijek on nije svjestan, ili ona nije svjesna da sve što ima, uključujući njega i nju, da je Allahov dar. Da je namaz, subhanallah, danas jedan daje fetve, pa gledam na ovom kanalu, jednom ovaj, arapskom, subhanallah kaže, podsjeti me na hadis Resulullaha sallallahu alaihi sallam, niko ni za koga ne može klanjati. Pa stup islama, ne može niko ni za koga klanjati. Ja nisam klanjao mjesec dana namaze niko ne može doći za mene, mogu imati petero djeci, mogu imati ahbaba na hiljade. Ne može niko za mene klanjati. Subhanallah. Ali mora praviti u insanu. Mora praviti u insan da bude svjestan da sve što ima da je dar gospodar, to ima. Pa im je naredio Rasulullah četiri stvari zabranio četiri. Naredio im je da vjeruju u dragoga Boga. Jednoga jedinog. Pa je rekao, znate li šta je vjerovanje u jednoga Boga? Rekli su, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Tada im je Rasulullah odgovorio, šehadetu en la ilaha illallah, to je svjedočanstvo da nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži poslanik. Obavljanje namaza, davanje zekijata, post Ramazana, ovo su sadržaj vjeri da dajete petinu od, od Tada im je zabranio četiri stvari. Zabranio im je vino koje se pravi. Ovdje se spominju riječi duba, wal hantem, wal Muzefet. Spominju se načini dobijanja vina u to doba. Vi danas znate da je tehnologija napredala pa Bože, napredovala pa Bože sačuva još da kažem na, na više načina se dobije alkohol, ali u to, u to doba se alkohol dobi, dobija od Dubaje tikva. Tikva se izbuši i ostavi se u njoj sok da vrije i onda bi se to pilo. Eh, ovaj Elhantem, to je od uzme se palmina, palmino stablo i sjeće se, zatvori se odozdo. To su znači, zabranio im je Resulullah šta? Alkohol. Ovo vam govori da je Resulullah se dobro raspitao ko su oni. <laughs> Jer da Resulullah nije znao da oni puno konzumiraju alkohol, ne bi im zabranio to. ste čak im ovdje ne zabranije zinalog, jer je Resulullah vjerovatno pitao kakvi su oni u međuljudskim odnosima između spolova. Kažu, dobri su. Ali vjerovatno je Resulullah sallallahu alaihi Iz ovoga vidimo da je Resulullah znao kakva je njihova situacija. I tada kaže Resulullah sallallahu alaihi i to je ako Bog da poruka za danas. Braćo i sestre, moramo mi prenositi ljudima. Onoliko koliko mi budemo u stanju prenijeti sljedećoj generaciji. Mi svi kažemo mi vjerujemo u dragog Boga. Mi svi kažemo mi volimo namaz. Mi svi kažemo nama je post nešto vrijedno. Ali mi smo uspješni onoliko koliko prenesemo sljedećoj generaciji to. To je, to je naš uspjeh. Jer ako se sa nama završi, znači da mi svoj zadatak nismo dobro ispunili. I onda kaže Resulullah njima, ihfazuhu, kaže čuvajte ovo, zapamtite ovo. Wa ahbiruhu man wara'akum i obavijestite one koji su ostali i za vas. Poziva dragom gospodaru. Kaže Ibn al-Qaim, jedan veliki islamski učenjak, imate dosta njegovih knjiga prevedeni, kaže nakon da ređe vjerovjesnika i da ređe šehida, najveća da ređa koju ljudsko biće može, koju ja i ti možemo postići, jeste da smo oni koji pozivaju Allah. Nema veće da ređe. Subhanallah, nakon vjerovjesnika i nakon šehida najveća da ređa je to. Zbog čega, kaže uzvišeni gospodar, kuntum hajra ummetin uhriđat li nas. Kaže za ashabe Resulullaha, bili ste najbolja generacija koja ikada se na svijetu pojavu. murune bil ma'rufi wa tenheuna anil munke. Naređujete dobro i odvraćate od zla. I onda kaže, o minune bila i vjerujete u Allaha. Zašto nije rekao gospodar, vjerujete u Allaha, naređujete dobro i odvraćate od zla. Zato što je ono prvo potvrda ovoga zadnjih spominut. I kaže Hasan al-Basri, Onaj ko Allahu poziva, on je Habibullah. On je onaj kojeg Allah voli. On je Waliyullah, on je Allaho štićenik. On je onaj stafahullah, on je onaj kojeg je Allah uzdiku. Nemojte dozvoliti u mjesecu Ramazanu Nemojte dozvoliti da nekoga za ruku ne ufati. Haj, haj sa mnom na mukabelu. Hajde ima tu i tu mukabela. Iza ikindije uči čovjek džuz pa protumači. Haj sa mnom. Haj dođi ovdje na terabiju. Probajte jer ako mi ne radimo Pitanje je koliko smo mi iskreno zaljubljeni u ono što nosimo u svojim grudima. Onaj pjesnik je rekao, ja to uvijek spominjem, moje srce je vjerovanje pokriveno. Moja djela su ta koja to prevodi. Ako nema vjere, ako nema vjeri u djelima, pitanje je koliko ima vjere u srcu. Ovdje ima, završit ću s time, evo ima još minuta. Jedan, jedan vrlo bitan detalj situacija je vrlo ozbiljna. I glavna karakter, evo, jedan od ove delegacije plemen Abdul Kais zvao se Munzir. Što znači, dok ste radili, vidim, fallo je malo iftara, pa jedan od ahbaba istrču da kupi. I onda men naumpadne ona predaja u kojoj se kaže najbolji muđahid je onaj koji kaže hizmeti druge muđahida kada je borba sam se bori. I onda men naumpade, on, oni istrču da kupi iftare, Ovi su se borili s hiftarima. I onda je došao i on se borio. Ne, no, jer, pazite, na ovim stvarima se uči da se organizuje nas. Pazite, nije šala 20, 30, 40 ljudi na jednom mjestu. Pazite, da nas ne spaja naš moral, naši i naše ponašanje. Pa mi bi se odmah posvađali. Ovaj bi rekao, Boga, šta si joj tako u Turski? <laughs> Sve kako treba. A pa tako? Dajte da pokušam, Molim vas. Mjesec Ramazan je prilika. Ne možemo kriviti šeita na ulaj, ali jel da? Na produženom je godišnjem odmoru. Znači, nema. Međutim, vidimo da ne koristimo tu priliku. Vrata dženneta su se otvorila, vrata džennema zatvorila, kako kaže Rasulullah sallallahu Dajte, nemojte dozvoliti da, mjesec Ramazan prođe, a da mi nismo nekoga, ako mu da, uzeli za ruku, rekli sam, i nemojte, ljudi vode, znate kako naše vršnjake vode, ne vode i za ruku, vode i za nos. Mi moramo početi ljudima stvarno pokazati koje su to istinske vrijednosti. Jer ovaj način življenja u kojem smo mi, ja sam jučer na Grbavci bio i onaj kažem ljudima, od 92. do 95. godine mi smo bili biološki ugroženi, znači naši životi fizički su bili ugroženi. Danas, vjerujte mi, mi smo duhovno ugroženi. Ako nas pobjede u, ti, u tom ratu, isto kada su nas ubili. Ako musliman nije musliman po svome namazu, po svome postu, po svome poštovanju prema roditeljima, po svom odnosu prema društvu, ako muslimanka nije prepoznatljiva po svemu onome po čemu je muslimanka prepoznatljiva, šta je, po čemu sam ja onda musliman, musliman? Čemu? Pazite, hiruški su nas odvojili od identiteta. Naš identitet ide kroz tri faze. Prva je faza percepcije. Alhamdulillah, vidim da imamo svi percepciju. Postali smo dan, alhamdulillah, bil nam u kaveli, klanjali vaktove ove koje smo imali, proučili džuz za danas koji smo trebali. Kada te percepcije dođu u drugu fazu, uvjerenja, da sam ja uvjeren da ova identitet koji imam da je dovoljno vrijedan da ja dođem sa ljudima da razgovaram. Kažu, znate za onaj hadis, Džibrila sa njim počne. Znate li, ko zna za taj hadis? Džibrila sa njim počne. Čovjek koji je živio u mjestu, onaj čuo veliki za sebe, a nije drugi kaže, gospodar naredio Hazreti Džibrilu, Meleku, uništi to i to mjesto. Kaže, Džibril, gospodaru, u njemu je taj i taj, on je uvijek na namazu, na ruku, na seđu. Kaže, sa njim počni. Znači, nije dovoljno. I subhanallah kaže, nijednom se moje i tvoje lice radi Allaha nije za crvenu. Pazi, nije, nije isključeno da kad kažeš nekome hajde na namaz, kaže, ma de balan popusti. Možda će se malo zacrveniti, možda će ti malo nezgodno biti. Ali nemoj dozvoliti da, da, da zaista to ne popušaš. I nemoj, nemoj da se ustižeš od toga nemam znanje. Hazret, s kim je Islam počeo? Pegamber sallallahu alaihi sallam poslanik dvoje ljudi najbližih njemu, Hazreti Hatidže i Hazreti Ebu Bekr prijatelj. Ebu Bekr čim je primio to od Resulullah, odmah odlazi šest od onih kojima je obećan džennet od deset. Preko Ebu Bekra ulazi u Islam. Koliko je znao Kur'ana? Dvije, tri sura objavljene. Ja i ti imamo više informacija nego što je Ebu Bekr u tom trenutku mogao imati. A šest ljudi kojima je obećan džennet preko njega. Šta je imao? Koja je razlika između njega i mene? On je imao želju u srcu. Ja i ti moramo buditi želju u srcu. Ima jedan detalj i njime ću ako Bog da završi proučimo dom i igramo sa ako da razloga. Jedan od razloga nakon čovjeka ufati nekada svoj glas je mrsko čovjeku slušati. Vjeruj, priča insan, priča, priča. Ali nemoj to, nemoj da ti bude dosad. Allah, dragi, mene i tebe popravlja kroz naše nastojanje da ljude popravi. vjeruj. Nekad sam dođem u situaciju desi se neki problem, ja kažem, tad i tad sam ljudima govorio, treba oprostiti, treba prijeći, ja oprostim iako mi dođe da grklja nekom iščupa. Taka ti je situacija, vidiš insana koji ti Allah salame, prijeđeš preko toga, ne prođe te dana taj isti insan, jer si ti postupio kako ti je Resulullah rekao i gospoda, taj isti insan dođe na namaz, kaže halal, ja sam onda pogriješio. Ova predaja koju hoću da završim, jeste predaja koja ne mora ne, ne bilježi se od Resulullah sallallahu alaihi sallam i od tabina, ali se bilježi od jednog čestog Allahovog groba. Kaže da je usnili su ga njegovi učenici nakon što je preselio. Pitaju ga šta je Allah sa tobom uradio. Kaže sva moja djela, sve što sam činio. To je ono što smo na početku govorili. Imala je u sebi sa Pretvaranje Sve što sam činio. Ostavio za sebe na desetine i na stotine učenika. Ostavio je desetine knjiga. Kaže, sve što sam činio, činio sam da se kaže, on je učen, on, je, on radi za islama. Pa kaže njemu učenik njegov, ali vidim te, onaj učitelj da si u lijepom izgledu, jer kad insan usnije nekoga u lijepoj bijeloj odjeći, misli da je dženetlije. Kaže, kako ti Allah oprostio? Kaže, kada su mi se prikazala moja djela i kada sam vidio da ću propasti, ja sam, kaže, uzeo za svoj jezik. I zapamite ovo, u Ramazanu neka vas to vodi uzeo sam za svoj jezik i rekao gospodaru nemoj kazniti jezik koji o tebi lijepo priča. Pa mi Allah oprosti. Probajte da, da ovaj mjesec bude mjesec kada otvaramo novu stranu sa gospodarom. Nemoj da prođe dan da nekom je Allaha lijepo ne spominješ. Pa se spomeni insan i sebi je lijepo. Dajte da spomenimo svog gospodara koji nam je sve Ovaj kaže ja sam se za jezik uzeo i rekao gospodaru nemoj kazniti jezik koji je o tebi lijepo govori. Ja molim gospodara da to bude razlog ako Bog da što će se i ovaj naš susret upisati među one koji su kod gospodara primili. Euzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala sidna wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš oprosti nam, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš pomozi nas i pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam našim rukama i jezicima. Gospodaru naš smiluj se umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od svake nedači. Gospodaru naš pomazi oni koji su poplave danas uzeli. Gospodaru naš obskrbi umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš ti si onaj koji mnogo praštaš, voliš da se prašta pa nam oprosti. Gospodar naš počasti nas da u mjesecu Ramazanu namaze i post čuvamo, pogled obaramo i jezik od zla čuvamo. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennet i da nas zaštitiš od džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru naš počasti nas da ljude za ruke uzmijemo i da ih vodimo onom dobru kojeg si nam ti obeća. Gospodar, molimo te najvećim imenom proživljenja u društvu Muhammeda sallallahu alihi wasallam zbog ljubavi tvoje prema nama, gospodaru. Molimo te najvećim imenom Tvojim da se smiliješ nama, roditeljima našim i svima koji su prije nas živjeli i nosili islam. Počasti nas da jezici naše o Tebe lijepo govore, da srca naša za Tebe da se vežu i da oči naše suzne budu kada se Tebe sjeti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun rabbil fatiha